25 bob. bab. U vaqtda Alishning patşalığı xuddi qollarına chiroq elib, toyu bo'lgan yigitning oldiga chiqqan 10 qiz qo'ldashga o'xshaydi. Bu qizlarning 5i aqlsiz, 5i bo'lsa aqlliq ekan. Aqlsiz qizlar chiroqlarini olgan bo'lsa-mu, yeniga yog' elib olmapti. Aqlli qizlar bo'lsa, chiroqlari bilan billa qochilarda yog'mi opti. yigit vaqti kelgachga ularning hammasini uyqu besib uxlab qopdi yerim kechida yigit keldi oldiga chiqinglar degan ovoz olinibdi buning bilan qizlarning hammasi o'rnidan turib chiroqlarini parlabdi aqlsiz qizlar aqlliqlarga chiroqlarimiz o'chib qolay dedi yig'inglarni beringlarchu debdi aqlli qizlar yo'q bizgumu ham sizlargumu yetmasligi mumkin eng yaxshisi дүканга berib yog' сетип olinglar debdi lekin ular yog' setib olg'ili ketayotganda yigit kelib qopdi tayyorlig'i bor qizlar uning bilan birlikda to'y ziyofatiga kiribdi eshik toqilibdi keyin yilqi qizlar qaytib kelib taqsir taqsir eshikni ichib eting debdi biroq yigit bilib qo'yinglarki man sizlarni tonimayman deb javob berdi hazrati ayso yana mundoq dedi shuning uchun sagak bo'linglar chunki inson o'g'li qaytib keladigan vaqt soatni bilmaysizlar arishning podsholig'i safarga chiqmoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi u chokorlarni chaqirib boylig'ini ularga topshiribdi u odam har bir shakarning oqat qilish qobiliyatiga qarab biriga besh ming biriga ikki ming biriga 1000 kumush tangi berib yo'lga chiqibdi besh ming tanga olgan chakar darhol berib ovqat qilib yana besh ming tanga foyda olibdi ikki ming tanga og'inimu Yani ikki ming tanga foyda olibdi 1000 tanga og'ini bo'lsa berib yani qolab, xo'jayini uningi topshirgan pulni ko'mib saqlab qo'yibdi uzun vaqt o'tgandan keyin bu chakorlarning xo'jayini qaytib kelib ular bilan hisoblashishga boshlabdi besh ming tanga olgan chakar ya'ni besh ming tanga qo'shib elib kelib xo'jayin siz manga besh ming tanga topshirgan edingiz qarang yana besh ming tanga foyda oldim debdi xo'jayin uningga nihoyatda yaxshi sen yaxshi و işençik چکار ایکن Men من havalık kılan kiçik işta, اشتا bolup بولب üçün, seni سینی چون koyumen. Kel, کل hoşallığına jor bol, بول دپتو. min تنگ آگان چکار mı kelip, سیز siz bana تنگ min tenge tapşıgan ediniz, karan, yani iki min tenge payda oldum, nihoyatda yaxshi sen yaxshi va ishonchli chakar ekansan man sanga havola qilgan kichik ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun man seni cho'ng ishlarga qo'yman kel xo'jayiningning xushallig'iga jo'r bo'l debdi ondin ming tanga olgan chakar kelib xo'jayin sizni qattiq odam ekanligingizni bilatdim chunki o'zingiz termisizmi uning g'uslini kuchsiz uruq samsыңызмы қаман алысыз шуңа қоқып сіз беген тәңгіні егі көміп сақлап қойған едім мана пұлыңыз депті ғожайын ұныңға ей yomon va xo'rinchakor sen meni termig'on yedin o'rib oldigan urug'samg'on yedin xamin oldigan odam deb turib nemishqa pulimni jazoni xo'rlarga omonat qo'ymiding shundoq qilsang men qaytib kelganda pulimni o'shimi bilan olmamdin ho'p uning qo'lidagi ming tangini ilib o'n ming tanga bor chaqarg'i beringlar chunki berilganni to'liq ishlatganlarga texmi ko'p beriludida buning bilan ulodiki texmi ko'paydi lekin berilganni ishlatmaganlarga kelsak ularning borimi elib ketildi bu yaromsiz chakorni sirtqa qorong'ulikqa qo'g'lib yetinglar u yerda hasratda yig'lab tishlarini g'uchirlatsin debdi inson o'g'li o'z shon sharifi ichida butun farishtalar bilan birga kelganida podsho bo'lib sharaf taxtida o'ltirdi butkun xalqlar uning oldida to'plindi u ularni qo'ylarni o'ng yiniga o'shkilarni so'l yiniga ayirgan qo'ychidek ayriydi u o'ng yenidagi kishilarga hey otam tarpidan baxtli qilinganlar kelinglar dunyo opirida bo'lgandan beri sizlar uchun tayyorlangan miros xudoning podshohlig'iga ega bo'linglar chunki osh qog'inimda sizlar menga yemaklik berdinglar ussiz qog'inimda ussulluq berdinglar musofir bo'lib yurgunimda o'z qo'yninglarga oldinglar yalang'och qog'inimda kiyindidinglar kesal bo'lib qog'inimda kelib holimdan xabar oldinglar zindonda yotqinimda yo'qlatdidinglar deydi u chog'da haqqoniy odamlar uningga ey rabbim biz sizni qachon och ko'rib to'ydirdik yoki ussiz ko'rib subadik sizni qachon musafir ko'rib qo'ynimizga oldik yoki yolg'och ko'rib kiyindirdik sizni qachon kesal yoki zindonni ko'rib yo'qlab turdik deb so'raydi biroq podsho ularga bilib qo'yinglarki eng arzimas qarindoshimdan bo'lgan bularning birərsi bir qığınınla, dəl qig'ininglar qığınınla hisoblandi deb javob berdi verdi. Ondan sol yindikləgə ey lanitlar ko'zimdan yoqilinglar shayton bilan uning g'olchiligi hozirlangan mangu o'chmas do'zax o'tiga kiringlar chunki och qog'inimda manga yemaklik bamidinglar usig'inimda suluq bamidinglar musofir bo'lib yugunimda o'z qo'yninglarga olmidinglar yalang'och qog'inimda kiyindimidinglar kesal bo'g'nimda va zindonda yotqinimda yo'qlimi deydi bu chog'da ular ey rabbim sizni qachon och ussiz musofir yolingoch kesal yoki zindonni ko'rib turib xizmatingizni bo'lmadik deydi biroq podsho ularga bilib qo'yinglarki eng arzimas qarindoshlarimdan bo'lgan bularning birarsiga qilmag'anni маңымы қымыған болдыңла, деп жауап қайтырды. Бұның білән, ұла мәңгілік жазағы ұшырайды. Хәққони одәмлә болса, мәңгілік hayatqa erişidir.